ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa iyo ng kalokohan. Kaya si Pinong Tagal, no? Ang ganda talaga. Ang ganda ng mga cellphone ngayon kay Jobert. Bago yan? Oh, hindi, luma na, pero ang ganda. Kasi alam ko na kung saan ako pupunta. Mayroong mga ways, ganun. Ang galing, lupit ng mga cellphone ngayon. Mas malupit dito? Ano yan? Ang luma, luma na yun, ah. Pag nakita ka ng ganito rito, Ano? bibigyan kita ng isang Ang hirap na nga maghanap niyan. Bakit ano ba mga features yan na wala dito? Maka-text, tsaka makatawag. Yun lang. <laughs> kaya naman, kaya naman to ng cellphone, Yun ah. meron to waste. May waste din yan. Paano waste niyan? Tsaka hindi na inaano yung app. Pag nilagay mo to, tumuturo yan kung saan pupunta. Patong mo sa kotse, gumagalaw yan. Kubaw. Tuturo niya. Wala na salita-salita <laughs> to, para spirit of the glass to. Oh, grabe naman. Oo, pati yung sino mapapangasawa mo, ituturo niya. Ah, o sige, papasukin natin yung isa nito. Teka lang, ito at may tuturo to ha. Ah. Tanungin mo. Oo, oh, sige, sige, sige. Sino? Ayan. Ay, ayun, thank sino ang may... Sino ang gusto ng direktor natin ngayon? Tuturo yan, tuturo yan. Tignan mo nga. Teka lang, ako, hindi ko inaano to ha. Ah. Oo. Kanino may gusto yung direktor natin ngayon? Ayan, nasan? Ay, dumikit. Dumikit! Nako, dumikit! Nako! Uy, kumustahin Ito. mo, kumustahin mo, kumustahin mo. Kumusta ka? Kumusta? Ba't dumikit sa kayo sa'yo ito? Totoo ba may gusto sa'yo yung director namin? Hindi ko alam. Alam mo na ngayon, nung elementary pa kayo, may gusto na sa sa'yo. oh, ngayon, sinasabi ko na sa sa'yo. Totoo yun. May pagtingin siya sa'yo. Wala ka bang pagtingin sa kanya? Magkaibigan kami. Kalimutan mo na yun. Hindi, kung sakasakali manliligaw sa'yo yung director namin, may pag-asa ba siya? Meron po kasi akong boyfriend. Pare, usap kayo. Hindi namin problema. <laughs> Bakit may boyfriend pala eh? Boyfriend naman pala eh. Hindi ako makialam dyan. Tara, sagot na muna tayo Sinungaling ng ka! Sinungaling! Calgary! Eh. Pagsabati ko nga pala si Luisa at si Glenn Puntanilla ng Calgary. Meron nga pala mga ah, kaibigan ko yan, tsaka si Junior. Okay, game ka na kay Jobert! Game! Sabi ni Alvin Tubale, bakit ang asukal, iba't ibang iba't iba ang kulay, pero pare-parehas lang naman ang lasa? Diyan ka nagkakamali. Bakit? Ilan lang ba ang asukal na alam mo sa buong mundo? Okay, Pula at saka puti. Pula. O oh, yan, mo, may nagre-reklamo na agad. May tatawag na sa atin. Pula, puti, tsaka yung ano, yung segunda mano, yung nagtatali. Nasa gitna. Puti, yan. <laughs> Ano Limitado ang alam ninyo sa asukal. Ang totoong kulay ng asukal ay Sampu. Isa-isay na natin yan. Kasama na yung tatlo. Kasama na yung tatlo. Mano. Okay. Yung pang-apat. Pula, puti, segunda mano, asul. May kulay blue niyan? Yung kulay blong asukal, yung maalat-alat, Saan yung ginagamit? Saan yung ginagamit? sa halaman. <laughs> Asukal sa halaman. Fertilizer. Asukal sa halaman? Fertilizer yun. Ah, okay. Pero blue. Pero Meron blue. din tayong asukal na kulay itim. kulay itim. Saan namang ginagamit niya? Sa buhok, pag maputi na yung buhok. Tsaka pampatay din yan ng mga uod. O, oh, nasubukan mo na yun. Pag Hindi nilagyan mo ng asin yung uod, tutunaw. Asin yun, hindi asukal naman tayo eh. Asukal yun! Asukal na may kalong asin. O, oh, Anim ilan pa, na? anim pa, anim. pa. Asukal na kulay ginto. Para saan naman ginagamit yan? Sa kape ng mga hari. Sige. Yung, so, eh, yung- nasobraan yun, pag Ay, umuboy, ginto pag, asukal nila. pagka iniinom ng mga hari yun, after six months, pag umatsing yun, may isang bar, gold bar po. <laughs> Ang hirap ilabas naman yung kay Jobert. Ligay na to sa, ano, <laughs> Bolt. Bolt. Sa bold. Okay, pampito kay Jobert. Pangpito ay ang asukal na kulay green, organic na asukal. Sa saan ginagamit yan kay Jobert? Ginagamit ito sa Gulaman lang. Lasang seaweeds. Organic pala yun. Sa Lasang seaweed. seaweed. Pang siyam. Siyam ang asukal na walang kulay. Ay, ano yan? Tawag transparent. Kung, kung alam ba, asukal, tinapat mo rito, magiging pula siya. Oo. Tinapat mo sa'yo, magiging kamukha ka niya. May ganun na asukal? Anong tawag sa asukal yun? Copier. <laughs> asukal mo dyan? Copier lang. <laughs> okay, yung pang-sampo. Yung huling asukal ay ang asukal na kulay puti. Para saan lang siya? Pang sa basura lang, sa basura. Okay na, Sige next na. daw, ah. Sabi ni Aldrin Gonzalez, bakit mabagal ang internet kapag umuulan? Yan tayo eh. Ito yung totoo niyan. Oh, <laughs> yan tayo. Ang eh. internet ay mabilis lang kapag may araw. Ngunit, pag umuulan, hinahatak ng ulan pababa ang internet. Kaya dapat pag ikaw nag-text, pag oh. umuulan, dapat pag ganito. Bawa, may araw pa. Yan, may araw. Pag umulan, araw. dito ka mag-text. Kunyari, hindi maload, hindi maload. Dito ka, load Ayan. ka. Pag umuulan, ganun mo lang. Tapos abang ka lang. Magtataka yung mga kasama mo nyo. Ganun mo lang. Oh. Yan. Send. Oh my God! May ganun ka pa, ha? Ah, ganun ka talaga ngayong araw na to, ha? Ganun. Okay. Uy! Kuya Jobert, Bakit? Ito na. May bago. Mga kaibigan, hindi lang po katanungang puso ang tinatanong namin niya. Kundi Meron na kaming mga pati mga misteryo. misteryo, science, Yan. pag-ibig. Sasagutin na rin Kuya Jobert. Lalawakan na natin total. Ang tawag namin dito sa tanong na to ay katanungang kababalagan. Kababalaga. Kuya Jobert, sa, dapat sagutin mo ng ganyan niya, Kuya Jobert. Sige. Hindi naman ako sasagot niyan. Yung, ah, sino yun? Uy, ay, may sumagot kanina. Si Julius yun, si Si Julius. si Julius, okay. Si Julius po yung sumasanib po kay Kuya Jobert. ang kababalagan ni Shane Malyaring Mago. Bakit may daladalang pantabas si kamatayan, Kuya Jobert? Julius! trabaho. No, no, May no, trabaho si Julius. May trabaho si Julius ano, eh. Ano, ano ginawa? Hindi niya na nasagot. sinagot. Sabi, nung, ano sabi ni Shane Malyari Mago, hmm. bakit may daladalang pantabas si Kamatayan? O bumabalik si Julius, bumabalik si Julius. Kamatayan ay may dalang pantamas dahil kami bakit Bakit ano? Ano Bakit? ba nangyari? Kasi nga may Nasa sasagutin. gulong. May sasagutin si Julius. Oo. Pumapasok ka, back to you daw. Binabalik ako? Oh. Oo nga eh. Ako yun, Anong napapagod inira- Hindi ko alam yung tanong. Bagong, eh. seg- bagong segment natin to kay Jobert. Kailangan si Julius ang magsagot. Hindi nga, eh, ewan ko, nalilito na ako. Gusto ako na nga. Bakit Ayan, may ayan. dala may daladalang pantabas ng si kamatayan? Oh, yan. Si kamatayan lang kasi ang kayang pumutol ng kaluluwa pumutol ng kaluluwa. Oo. Halimbawa, yung mga patakas, halimbawa, dinala na sila sa kalalagyan nila. Oo. Tapos tatakas, puputulin ni kamatayan yun. Eh, saan mapupunta yung taas? Saan mapupunta yung baba? Yung taas, pupunta sa langit. Yung baba, pupunta sa impyerno. So pag pinutol mo yun, yung ulo nasa langit, yung paa nasa impyerno. Pupunta na tayo sa ating Britney Spears. Aba! Kumusta? Siya na so your family always watch you from Rodriguez Rizal. Will Smart D. Lozada in your back Uy! Si Julius bumalik! Bumate! Uy! Ako yun eh! Gusto mag-greet Nangingialam! Nangingialam ako. Kay Jobart, pa-shoutout sa family sa Marita. Lagi ano po kami nanonood sa inyong from Bulaan, Jed sa Marita. Ano, Nangingialam. Pa-shoutout po sa Montreal, Montreal family at sa Concebido family ng Nagkarlan, Laguna, Herbert Monreal. Ano ba yun? Yan. Pupunta kasi kay Jobert. Oy, Julius, kay Kuya Jobert to ha. Oh, paano sila makapagtanong sa atin, kay Jobert? Tapos sila post na katulad nito. At yung poster, i-comment lang rin mga tanong nila. At sa yung pinamay katulad ng ginagawa namin dito, back to you. si Uy! Julius! Si Julius! Ano yun? Si Julius yung nagsabi! Ano ba yan? nanakawan ka na ng ano karir ni Julius kay Jobert. Uy! Nanakawan ka na, <laughs> nanakawan ka na ng karir. At pwede nyo rin pong panoorin kami ni Kuya Jobert at si Julius <laughs> sa YouTube channel ng Sini mo, Kuya Jobert. Tandaan ninyo lahat ng tanong nyo, kaya-kaya ko yan dahil sa kutsa ni Kuya Jobert. <laughs> Uy, yun daw! Pupunta ka, may pupunta si Julius na. Nako, abangan nyo, makakasama na natin si Julius. Tinapos si show! Tinapos yung show! bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel. Hi mga Dre! Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.